Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala ashrafil enbiya'i wal mursalin Nebiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila ba'd. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika Muhammeda alaihi salatu wa salam njegovu časnu porodcu, njegovu uzvrte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. <clears throat> Uvažna braću i poštovane sestre, kao što znate, srijeda, naš stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, Vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama an rahmetullahi alihi. Mi smo doista mnogo puta ponavljali tu činjenicu i tezu da knjiga Rijadu Salihin je jedna blagoslovljena knjiga koju uzviši Allah subhanahu wa ta'ala iz njegove apsolutne pravde podari ovoj knjizi veliku, veliku E, prođu kod čitalaštva, podario veliki blagoslov, veliki beričet. Allah najbolje zna sve zbog iskrenosti njenog autora imama Enneve rahmetullahi alihi. Imam Enneve u ovoj knjizi objedinio je i pokušao je da objedini hadise koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodnevnom životu. Mi smo u posljednjem druženju govorili o podnošenju uznemiravanja. Govorili smo o datom momentu kako čovjek musliman e, treba da podnosi uznemiravanja, ali isto tako kada vidi da se krši love subhanahu wa ta'ala granice, da ima pravo da se naljuti i da reagira. E, danas se družimo sa 78. poglavljem na 333. stranci za one koji imaju knjigu ovih štampi. Naređivanje i savjetovanje pretpostavljenim da budu blagi. Znači, poglavlje u kojem će imam Ennevi Rahmetullahi Alihi govoriti o tome kakav bi trebao da bude insan koji je nadređen drugim ljudima. Trebao bi da bude blag, da bude milostiv prema osobama kojima je on nadređen. <clears throat> Prvi ajet kojeg je citirao Imam Ennevivi iz, šu, iz suri Ešura 215. kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَحْفِضْ جَنَاحَكَ limeni tebe'ake minel mu'minin i budi ljubazan prema vjernicima koji te slijedi. Allah subhanahu obraća se Božim poslaniku alaihi salatu wasalam i kaže <clears throat> budi ljubazan o Allahu poslaniće prema osobama koji te slijedi. Svakako, e, ako uzvišeni Allah subhanahu obraća se Božijem poslaniku i traži od njega da bude blag, da bude milostiv, da bude samilostan prema ljudima, koji slijedi Božijeg poslanika, onda je mnogo, mnogo prioritetnije da mi danas se ugledamo u Božijeg poslanika, jer kada znamo kakvog ahlaka, kakvog morala, kakve etike je bio Božiji poslanik, ali se letu selam, ako njemu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da bude blag, da bude milostiv, ljubazan prema vjernicima koji ga slijede, onda danas insan ako je E, on nadređen nekome i ima osobe e, koji su, hajde kažemo, podređeni njemu, onda je mnogo, mnogo prioritetnije da mi danas živimo po ovim kuranskim smjernicama. <clears throat> Nakon toga, u suri Nahl 90. ajet, poznati onaj kuranski ajet koji slušamo svakog petka na kraju hudbe, i čak taj kuranski ajet ima tu svoju historiju, kako je došlo do toga da se on uči e, na kraju hudbe, gdje uzviše Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita idhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ovom ajetu za kojih su određeni učenjaci kazali da je to najkraći i ne, najsveobuhvatniji ajet u Kur'anu. Toliko puta ga slušamo, a ne razumijemo šta znači i zaista mislim da bi bilo lijepo i korisno da svaki imam, hatib, održi jednu hutbu u kojoj će samo komentarisati ovaj kuranski ajet. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita idhil qurba wa jenhani al fahša'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Ibn Mes'ud radijallahu ta'ala koji je bio poznat, poznat ashab koji je mnogo pažnje posvećivao Kur'anu e, i kuranskim naukama, on je kazao da je ovo najsveobuhvatniji kuranski ajet. Znači sa E, poukama i porukama da je to najsveobuhvatniji ajet. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, Allah zahtjeva da se svačije pravo poštuje. Inna Allah moru bil adl. Allah Đelšan naređuje pravednost. Da čovjek bude pravedan prema svima prvenstveno da bude pravedan prema gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, da bude pravedan prema roditeljima, prema supruzi, prema prijateljima, prema neprijateljima, prema muslimanima, prema nemuslimanima, prema životinjama. Pogledajte jedna riječ koliko značenje široko. Inna Allahe ya'muru bil adl. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zahtjeva da se svačije pravo poštuje. Svi ljudi koji nas okružuju imaju svoja prava. Neko ima pravo zato što nam je otac, neko zato što nam je supruga, neko zato što je naše dijete, neko zato što je komšija, neko zato što je prijatelj, neko zato što je musliman, neko opet kao nemusliman ima svoja prava i tako dalje. Pa znači, ovaj kuranski ajet nosi u sebi mnoge, mnoge, mnoge pouke. Inna Allaha ja'muru bil adl, doista Allah naređuje pravednost, da se svačija prava poštuju. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani i Allah kao što naređuje pravednost, da se svačija prava e, ispunjavaju, to je ono što nam je obaveza. Wal ihsan, Allah naređuje i da činimo dobročinstvo ljudima. Nakon što smo ispunili ono što nam je bila obaveza prema roditeljima, prema supruzi, prema djeci, prema komšiji, pa i prema sebi samome, jer je došlo u vjerodostojnom hadisu da Allah poslani kaže i tvoje tijelo ima pravo kod tebe. Pa čovjek treba da ispuni i prava svoga tijela, da jede, da se naspava, da pazi na zdravlje i tako dalje. Pa nakon što ispunimo obaveze prema ljudima koji nas okružuju, Allah Đelešan dodaje još nešto dodatno. Inna Allahe ja'muru bil adli Allah naređuje pravdu. Allah naređuje da se svačije pravo ispuni, wal ihsan, i ne samo pravednost. I naređuje da se ljudima i dodatno čine usluge i čini dobročinstvo. <clears throat> Wa ita idil qurba i naređuje da se bližnjima udjeljuje. Kažu islamski učenjaci, udjeljivanje bližnjima potpada pod prijedhodno spomenuto inna Allahi amuru bil adl. Allah naređuje da se svačija prava ispuni. Allah naređuje ihsan, ali ovdje kaže o ita izil zil i Allah naređuje da se rodbini daju njihova prava, kaže uzvišeni Allah, i da se bližnjima udjeljuje. Zbog bitnosti udjeljivanja prema bližnjima, uzvišeni Allah je izuzeo njihovo pravo iz općeg termina da se ljudima trebaju davati prava, da se ljudima čini dobročinstvo, to obuhvata definitivno našu rodbinu ali zbog bitnosti toga uzvišeni Allah je to posebno spomenuo. To je jedan poznat način e, i stil kuranskog izražavanja gdje se spomeni općenito određena stvar, nakon toga zbog bitnosti određene stvari određena stvar se posebno spomeni. Pa Allah na početku kaže naređuje da se svakom njegovo pravo dadni i naređuje da se ljudima čini dobročinstvo i naređuje da se rodbini udjeljuje i metak. Iako to znači potpada pod prirodom spomenuti stvari, ali zbog bitnosti toga Allah subhanahu wa ta'ala je to posebno spomenu. Pa kaže uzvišeni Allah وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَا i razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje. Razvrat i sve što je odvratno i nasilje. Razvrat, grijesi, ono što je odvratno i nasilje. Pa kažu islamski učenjaci, ove tri, ove tri stvari, ove zabrane obuhvataju sve što bi čovjek mogao loše urati prema drugim ljudima. Ono što je znači razvratno i ono što je odvratno i nasilje. Pa čovjek treba da pazi u životu da e, ne zakini nekog insana, da ne uradi nešto što je odvratno i što je razvratno. kaže da pouku primite, on vas savjetuje, ja'idhukum la'allakum tadhakkarun, Allah vas znači upozorava, savjetuje, ne bi li vi pouku uzeli. Pa je ovo jedan veliki, veliki kuranski ajet sa velikim značenjem. Početak ajeta je inna Allah je'muru bil adl, Allah naređuje pravednost, e, znači pa su tri stvari koje su naređene i tri stvari koje su zabranjene, one se odnosi na sve nas, a najviše se opet odnosi, odnose se na vladare, pa je znači ovaj kuranski ajet spomenu imam neve u ovom poglavlju kako bi vladari i oni koji su nadređeni trebali da se odnose prema podređen po ovom kuranskom ajetu. Dadnite svakom njegova prava. To što je neko podređen i ti si mu nadređen, ti vladaš, ti nije razlog da čovjek e, bude nepravedan prema nekomi. Čak šta više, čovjek znači kada je nadređen nekome ima veću obavezu, ima veću odgovornost, o čemu ćemo noćas mnogo govoriti, da pazi na njegova prava jer će biti odgovoran za takvi osobe na sudnjem danu. <clears throat> Nakon toga u 653. hadisu od Ibnu Amara radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik ali se selam kazao onaj poznati hadis, mi smo ga već više puta, više puta citirali i malo i komentarisali da Allah poslanik ali salatu selam kazao kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani o svome podaništu. Svi, svaki insan je pastir i svako će od nas biti pitan o svome podaništvu. Neko ima veće podaništvo, neko manje. Pa nije isto podaništvo čovjeka u porodci koji ima suprugu i troje, četvero djece i čovjeka koji je nadređen i vlada i upravlja sa 5, 10, 15, 20 miliona ljudi ili više, stotinu ili 200 miliona ljudi. Pa Allah poslanik je postao jedno veliko pravilo. Kullukum ra'in. Svi ste vi pastiri, svi ste vi nekom nadređeni. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنَ رَعِيَّتِهِ I svi ćete vi biti pitani za svoje podaništvo. Pa je ovo jedan veliki, veliki, ogromni hadis u kojem Allah poslanik jasno daje do znanja da će ljudi biti pitani za e, obaveze, za podaništvo, e, kako su se odnosili i ophodili prema njima. <clears throat> Nakon toga, jedan hadis kojeg sam ja dosta puta kroz predavanja spominjao, jedan hadis koji E, E, zastrašuje insana kada je u pitanju preuzimanje odgovornosti. Vi ćemo večeras spomenuti e, nekoliko hadisa koji govori o tome kako u islamu je čak što više pokuđeno da čovjek traga i traži e, funkciju, odgovornost. Zašto? Zato što to nosi veće obaveze. Čovjek ako nema, ako nije nikome nadređen, odgovarat će na sudnjem danu za sebe. Ali ako je nadređen, ako vlada desetinama i hiljadama i milijunima ljudi, bit će odgovoran za njih. Pa kaže Allah poslanik u ovom hadisu koji bilježi i Buharija i Muslim da je Allah poslanik ali se letu selam kazao ma min abdin yastar'ihi Allahu ar-ra'iyya yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi al kazao je Allah poslanik ali se letu selam kojem god čovjeku Allah povjeri brigu nad nekom skupinom ljudi pa ih on bude varao Allah će mu nakon što ga usmrti zabraniti ulaz ulazak u džennet. Nema, kaže, niti jednog insana kojim Allah podari brigu. On je nadređen, vlada ljudima, vladar. Nema nijednog insana kojim Allah dadne funkciju nadređene nekome i on pronevjeri tu funkciju. On ih vara, nije ispunjavao svoje obaveze prema njima, kazna nema ni jednog insana koji bude imao tu obavezu pa je pronevjeri, a da mu Allah neće zabraniti ulazak u džennet. Opasna stvar. Velika stvar je da čovjek dođe i da bude nekome nadređeni. Zato ćete vidjeti kroz historiju, kroz umet, da su učenjaci bježali da budu kadije, da budu vladari, da budu namjesnici. Zašto? Odgovornost. Omer, radijallahu anhu, koji je bio Primjer pravednosti kaže kada bi ovca slomila nogu u Iraku, daleki Irak od Medine, ja osjećam da će me Allah zbog toga pitati što ja nisam naredio da se lijepo napravi putevi pa da ovca ide lijepim putem da ne slomi nogu. La ilaha illallah, pogledajte te odgovornosti, pogledajte tog svatanja. Danas vidimo da se ljudi nadmeću, nadmeću, daj funkciju, daj funkciju, daj funkciju zna da nije kompetentan, zna da, da će zakinuti mnoge ljude i na kraju opet ljudi zbog dunjalučkog šičara, zbog dunjalučke, eh, ajde da kažemo, male koristi, ljudi su spremni da se izlože sebe i svoje tijelo i svoje porodice velikim, velikim kaznama na sudnjem danu. Pa insan treba da pazi kada je u pitanju ovaj moment, ako je nadriđen nekomi, ako vlada, bez obzira... Eh, kolika ta njegova vladavina bila, da se pazi da bude pravedan, da bude odgovoran, da pazi kako se ponaša prema ljudima. <clears throat> Nakon toga hadis od Aisha radijallahu ta'ala anha da Allah poslanik da je čula kako Allah poslanik ali se selam govori u mojoj kući Allahu kome bude povjeron povjeren bilo kakav vid upravi nad mojim umetom, pa im bude otežao i ti njemu otežaj. Ako mu bude povjeren bilo kakav vid upravi, pa prema njima bude blag i ti budi blag prema njemu. Hadis Allahu poslanika, mi znamo kakve su dove Božih poslanika, ali se letu selam, kod njegovog gospodara. Allahu poslanik dovi, za i protiv ljudi koji su bili loši ili dobri prema njegovom umetu. Pa kaže Allah poslanik, onaj insan koji bude nadređen, bude vladao, pa bude otežavao ljudima, bude ih torturisao, bude ih uznemiravao, bude ih zakidao gospodaru i ti njemu vrati na način kako se on obodi prema ljudima. A isto tako ko bude blag, ko bude milostiv, ko bude pažljiv gospodaru i ti budi takav prema njemu. Pa pogledajte, i mi smo o tome više puta govorili, čak su neki islamski učenjaci pisali zasebna dijela u kojima su spomenuli dosta dijela u kojima uzvišeni Allah svojim robovima daje nagradu shodno dijelu kojeg su radili. Pa i ovdje, onaj ko oteža umetu, gospodar otežaj ti njemu. onaj ko olakša umetu, gospodar olakšaj ti njemu. Pa je nagrada shodna dijelu koje insan čini. Pa insan koji otežava svome umetu, svojim podanicima, neka očekuje da će njemu uzvišeni Allah otežat i na dunjalku i na ahiretu. A insan koji je blag, milostiv, samilostan, odgovoran, pazi na prava ljudi, neka očekuje pomoć od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> nakon toga, nakon toga, poglavlje 79. poglavlje na 535. stranci Pravedni vladari vrijednost pravednog vladara u islamu. Znači, rekli smo u islamu funkcija nije privilegija. U islamu funkcija znači dodatna odgovornost. Svakako, insan ako je pravedan, ako je bogobojazan, prilika je funkcija da uradi mnogo dobrih dijela koja čovjek ne može urati kao pojedinac. Može ih urati samo ako ima vlast u rukama. Ali isto tako, znači vlast je odgovornost, nikako privilegija. Vidjet ćemo koliko je hadisa i argumenta koji ukazuju da e, Islam gleda tako na, taj moment. Jeste dunjaluk uživanje, funkcija je uživanje, ali će biti kajanje na sudnjem danu. Pa prva stvar, Islam poziva da vladar bude pravedan, da se maksimalno trudi da svim podanicima kojima je on nadređen da ispuni njihove obaveze, ono što je njemu obaveza prema njima. Pa jedan od argumenata koji ukazuje na vrijednost tog insana koji je pravedan prema podanicima jeste da je Allah poslanik spomenuo sedam kategorija koji će biti u hladu sudnjeg dana, na sudnjem danu, jeste i pravedan vladar. Allah poslanik ali se ratu selam kaže on u vjerodostojnom hadisu i mi smo njega mnogo puta i spominjali, komentarisali i detaljno da Allah poslanik ali se ratu selam je kazao sedmoricu će Allah staviti u svoj hlad na dan kada drugog vlada osim njegovog neće biti, pa je prvo spomenuo pravednog vladara. El imamu adil. Pravedan vladar koji daje prava podanicima svojim. Bez obzira da li to bili muslimani ili ne muslimani, da li to bili znači e, e, njegova rodbina ili ne, da svim podanicima da njihova prava koja oni uživaju u jednom mjestu gdje on vlada. Pa rekli smo da je druga osoba, e, omladinac, mladić koji odrasta u pokornosti Allahu. Nerijetko nam se dešava da, da ljudi nekada ove hadise e, postavljaju pitanje da li se to odnosi na ženu ili ne. Ako djevojka odraste u pokornosti Allahu, definitivno ona potpada pod ovaj hadis. Sve kategorije koje su spomenute ima kategorije jedne ili dvije koji ne obuhvataju žene, ali znači svaka kategorija koja može obuhvatati žene i muškarce definitivno se odnosi i na muškarce i na žene. Pa znači, Allah bosani kaže mladić, ali to obuhvata također žene definitivno. Pa znači on, osoba koja posjeti svoju mladost, pokornosti Allahu može očekivati nagradu na sudnjem danu da ga uzvišeni Allah subhanahu stavi u hlad, kada nema drugog hlada, kada će se ljudi tušiti, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima, u e, znoju svojih grijeha. Pa će neko biti u znoju do članaka, neko do koljena, neko do struka, a neko će biti zauzdan, znači e, znojem svojih grijeha. Nakon toga, Kaže Allah poslanik alejhi salatu u vjerodostojnom također hadisu govorići o vrijednosti pravednih vladara, kaže Allah poslanik, će kod Allaha biti na mimberama od svjetlosti. To su oni koji su pravedni u svojim presudama, koji su pravedni prema svojim porodcama i u raspolaganju onim što im je dato na upravljanje. Pravednici, čovjek koji je pravedan prema porodici, prema podaništvu, prema u presudama je pravedan, oni će biti na posebnim imberama na sudnjem danu, što ukazuje e, koliko je bitno da čovjek se trudi, da ako je već zadužen nekom funkcijom, E, da je nekome nadriđen, da se maksimalno trudi da bude pravedan, pa ako, ako Bog da bude pravedan, može očekivati da potpadne pod ove hadise u kojima Allah poslanik ali se ratu selam posebne nagrade obećava ljudima koji su bili pravedni dok su vladali. <clears throat> U sljedećem hadisu 661. hadis Allahu poslanika ali letu selam kaže vaše najbolje vođe jesu oni koji vi volite i koji vas voli, za koje vi upućujete dove Allahu i oni uče dove za vas. Najbolji, kaže, vaši vladari jesu oni koji vi volite i oni voli vas. Zašto ih volite? Zbog njihove pravde i oni vole vas i vi dovite za njih i oni dove za vas. To je jedan opis najboljih vladara da ih ljudi voli. Zbog čega? Zbog njihove pravdi. I oni vole svoje podaništvo. I kaže, vi dovite za njih. Ne može to, tebe neko natjerati da dovi za nekog. Iako te natjera, nema od te dove ništa. Ali ona dova koja iziđe iz srca, da čovjek dovi za e, nekoga koji je nadređen. Čak su neki islamski učenjaci govorili što ukazuje, e, kao što se prenosi od imama Ahmeda i drugih, što ukazuje na, na širinu njihovog svatanja i razumijevanja, kaže kada bi ja imao dovu za koju garantujem da će mi Allah primiti, ja bi tu dovu potrošio na vladara. Jer ako vladar valja, onda će biti dobro i podanicima. Pa kaže Allah poslanik, govoreći o najboljim vladarima jesu oni za koje vi dovite. Kada niko ne zna, u zadnjoj trećini noći doviš za vladara da ga Allah popravi, da ga pomogne, da ga učvrsti na putu istine, a i oni dove za vas. Pa je to najbolji opis, e, odnosno to su opis najboljih vladara, a kaže Allah stanik dalje, vaše najgore vođe jesu oni koji vi mrzite, a i oni vrze vas, koji vi proklinjete, a i oni proklinju vas. Najbolji su oni koji volite i oni vole vas. Vi dovite za njih i oni dove za vas. Najgori su oni koji vi mrzite, mrze i oni vas. Vi proklinjete njih, proklinju oni vas pa insan treba ovo jedan parametar kako i na koji način izvagati, i vidjeti ko su dobri, a ko loši vladari. <clears throat> Nakon toga imamo jedno veliko poglavlje e, u kojem svakako kada imamo vlast da bi, e, država, da bi znači e, funkcija koju insan obnaša, da bi polučila ispravne rezultate, mora postajati obaveza onoga koji je nadređen, onima koji su podređeni, ali isto tako oni koji su podređeni imaju obaveze prema onome koji im je nadređen i samo na taj način može, e, može se stvoriti harmonija u jednom društvu, u jednoj državi, mogu ljudi živjeti sretno i zadovoljno na dunjalku prije ahireta. Da nadređeni ima obaveze prema podređenima, ali isto tako podređeni imaju obaveze prema nadređenima, pa o tome govori ovo poglavlje, 80. poglavlje, na 337. strani. Allah Želšanu kaže u Koranu an Nisa u 59. ajtu Ja iladina aminu atiju Allahe, atiju Rasura, wa ulil emri minkum o vjernici. Pokoravajte se Allahu, pokoravajte se poslaniku i vašim nadređenima. Pokoravajte se Allahu, pokoravajte se poslaniku, budite pokorni i pokoravajte se vašim nadređenima. Kažu islamski učenjaci ovdje nadređeni obuhvata dvije kategorije, obuhvata kategoriju učenjaka, budite pokorni svojim učenjacima, onome što e, govori, što tumači i budite pokorni vašima nadređenima. Ima jedna klauzula koja će biti spomenuta ovdje, a to je pokornost nadređenima je uvjetovana da nešto što od nas traži bude dozvoljeno i halal. Ako nadređeni traži od podređenog nešto što je zabranjeno, nije mu obaveza da se e, odazove i čak šta više zabranjeno je da se odazove. Kaže se od, u hadisu od Ibnu Omara radijallahu ta'ala prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi rekao musliman je dužan da sluša svoga nadređenog i da mu se pokorava bez obzira na to da li voli ili preziri ono što mu naređuje izuzev ako mu naredi ono što je zabranjeno. Ako mu naredi nešto što je zabranjeno onda nije dužan ni da bude poslušan ni pokoran. Jedno veliko znači pravilo da čovjek je, ima obavezu da bude pokuran onome komu je nadređen u onome što je dopušteno, dok ako mu naredi nešto što je zabranjeno, nije mu obaveza da bude pokuran. <clears throat> Kako bi čovjek shvatio vrijednost i bitnost te hijerarhije u jednom društvu, da nadređeni imaju obaveze prema podređenima i podređeni imaju obaveze prema nadređenima. E, sljedeći hadis govori 671. Ebu Hurira radijallahu prenosu da je Allah poslanik se selam rekao onaj ko je pokuran meni, pokuran je i Allahu. Ako nije pokuran meni, nije pokuran ni Allahu. A onaj ko je pokuran zapovjedniku, pokuran je i meni, a ko je nepokuran zapovjedniku, nepokuran je i meni. Vraćamo se pa kažemo, Allahu poslanik kaže, onaj ko je pokuran meni, pokuran je Allahu ko se pokorava poslaniku ali se letu on je na taj način pokoran i Allahu. Zašto? Zato što Allah svano je taj koji je poslao Božeg poslanika ali se letu Njegov govor je objava. Pa pokornost poslaniku je pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Nepokornost poslaniku je nepokornost Allahu. I ovaj hadis i mnogi drugi hadisi i ajeti jasno ukazuju na ispravnost, na neispravnost ubjeđenja, oni sekti zalutali koji kažu mi samo slušamo šta je rekao Allah Đelšanu Kur'anu. Mi ne znamo za sunnet, nas ne interesuje Buharija, nas ne interesuje muslim. Tu je, braću, moja drage cijene sestre, dalalet koji se ne može izmjeriti. Allah poslanik ali se letu selam jasno kaže onaj koji je pokoran meni, on je pokoran i Allahu. On, ako nije pokoran meni, nije pokoran i Allahu. Nakon toga kaže Allah poslanik, a onaj koji je pokoran zapovjedniku, pokoran i meni. Onaj koji je pokoran zapovjedniku, onome komu je nadređen, taj je pokoran poslaniku, ali i salatu jer je poslanik, ali i naredio da budemo pokurni onima koji su nam nadređeni, sve dok traži od nas ono što je, što je ispravno i a Ako je nepokoran zapovjedniku, nepokoran je i meni. <clears throat> Nakon toga, 81. poglavlje, 341. E, strana, e, naslov zabrana traženja namjesništva i obaveza ustezanja od prihvatanja vlasti iz u slučaju prijeke potrebi. Zabranja traženja namjesništva. U islamu u osnovi vidjet ćemo, kao što je došlo u više hadisa, da su ljudi do Božjem poslaniku i traže namjesništvo, Božji poslanik kaže ne, mi to ne dajemo onima koji traži. Dok insan traži namjesništvo, to je problem ali ako bježi, on bježi zato što je svjestan odgovornosti. Onaj koji traži nesvjestan, daj mi odgovornost, hoću ja da budem nadređen ljudima. Dok insan koji bježi od toga, on je shvatio bitnost toga, shvatio je odgovornost, svakako pod uvjetom da bude kompetentan, pa insan znači koji ne traži, bježi, povlači se, a ima kompetenciju, takvog treba postaviti da vlada. A insan koji traži, srlja, leti, takvog insana jer to je već jedan pokazatelj da će on sutra se e, labavo i indolentno odnositi prema vlasti. Svakako, postoje određene varijante i situacije kao što u današnje vrijeme stoji da čovjek u datom momentu jednostavno ljudi ga ne poznaju, želi da, da ljudima se predstavi ko je i šta je, vidjevši da postoje mnogi ljudi koji zloupotrebljavaju vlast Čovjek ima pravo da se kandiduje, da kaže ljudi, ja ako me odaberete, ja ću raditi to i to, ja sam kompetentan, znajući sebe i svoj hal i svoje stanje, da će se maksimalno truditi da bude bolji od onih koji to zloupotrebljavaju, u tom slučaju, kao što je bio slučaj sa Jusufom, a.s. koji je sam za sebe kazao onome namjesniku tadašnjem Egipta, ja sam, kaže, povjerljiv, ja imam znanje, Stavi mene da bude ministar financija. Sam je to tražio. Pa kažu istanski učenjaci, ako insan bude u toj situaciji, da drugi ljudi zloupotrebljavaju funkciju, a ti ne možeš doći do funkcije osim da ti kažeš ko si i šta si, da se ti guraš znajući da ćeš odgovorno to raditi, inšala biznila, nema smetnje u tome. Ali čovjek, onako, imamo već ljude koji su kvalitetni, imamo ljude koji su kompetentni, gura se, trči, kao da se gura i trči za dodatnu obavezu. Jer je, znači, vlast odgovornost. Rekli smo, vlast je odgovornost, a ne privilegija. Pa ovom poglavlju, znači, govori se o tom momentu. Poznati hadis od Ebu Sa'ida Abdurrahmana ibn Semure radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik ali salatu selam kazao O Abdurrahmane, sine Semurin, ne traži vlast. Ako ješ dobiješ bez traženja, bit ćeš potpomognut. A ako dobiješ vlast jer si je tražio, bit ćeš prepušten sam sebi. Nemoj tražiti, nemoj trčati. Ako ljudi shvati da si ti dobar, da si kompetentan, da zaslužuješ i oni te odaberu, ti ćeš biti pomognut od strane i ljudi, ali će te uzvišenje Allah na toj odgovornosti, na toj funkciji. Ali ako ti budeš trčao, tražio sam, tražio odgovornost, onda ćeš biti prepušten sam sebi. U drugom hadisu stoji od 675. hadis od Ebu Zerra stoji da je Allah poslanik se selam rekao o Ebu Zerre, vidim da si slabašan, a želim ti samo ono što želim i sebi. Ne budi zapovjednik dvojici i ne privataj da se brineš o imetku siročadi. Allah poslanik ali se letu selam neko može smatrati da je ovdje e, ovo uvreda Ebu Zerra. Ne, Allah poslanik letu salatu wasalam kaže Ebu Zerre, vidim da si slabašan, a tebi želim ono što želim sebi. Dajem ti savjet bratski. Ebu Zer Allahu ta'ala je uzoriti ashab koji imao mnogo, mnogo plemeniti osobina. Jedna od tih osobina jeste da je bio čovjek koji je ostavio dunjaluk. Uopšte znači imao i svoj stav da e, čovjek nema pravo da uskladištava i metak. Da sve treba da podijeli, da sve treba da potroši. Pa Allahu poslanik mu kaže, Ebu Zerre, ti si u tom momentu, e, ne može se tako voditi prema ljudima. Ljudi hoće da imaju nešto od imetka. Pa ako bi te postavili za namjesnika, mogao bi nanijeti nekom nepravdu sa svojim stavovima. Pa mu kaže, savjetujem te, a volim tebi ono što volim i sebi. Nemoj da budeš namjesnik, pa makar se radilo da si namjesnik dvojici ljudi. Kaže Allah poslanik u istom drugom hadisu, Ebu Zer kazuje, upitao sam Allahu posljedniče, zar me nećeš postaviti kao odgovornog za nešto? A on me potapša po ramenu i reče, o Ebu Zer, ti si slabašan, a vlast je emanet i na sudnjem danu će biti poniženje i kajanje, osim onome koji je dostojan te vlasti, osim onoga koji je dostojan te vlasti. Ljudi žude za vlašću zbog dunjalučkih privilegija, kada si na vlasti, uživaš, imaš privilegije i tako dalje. Ali kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, na sudnjem danu će biti veća odgovornost. Ljudi će se kajati, ali kasno, gotovo. Došli smo na polaganje računa. Valja snositi odgovornost za podanike. Koliko je čovjek radio u korist svojih podanika. <clears throat> kaže su hadisu, Ebu Huriri radijallahu ta'ala da je Allahu poslanik ali se nam kazao vi ćete u istinu silno žuditi za vlašću, a ona će biti kajanje na sudnjem danu. Hadis bilježima Buharija. Vi ćete silno žuditi. Pogledajte danas šta ljudi ulažu novca u predizborne kampanje, koliko laži, koliko psovki, koliko uvrijeda, koliko potvara, koliko plakata. To znači koliko... Zašto? Daj mi samo vlast. Kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, innekum se tahrisuna ala imara, vi ćete se doista mnogo trudite dobijete vlast. Ali kaže vlast će biti odgovornost i kajanje na sudnjem danu. Insan treba da uzme za ono što je rekao Allah poslanik alaihi salatu wasalam. Svakako, e, insan mora da bude pametan, mora da bude pravedan. Ovo nikako ne znači da vlast treba prepustiti nekome koji je neodgovoran. Ne, ako vidimo da vlast E, preuzima neko ko je neodgovoran, onda onaj koji je kompetentan treba da se, hajde da kažem u današnjem žargunu, da se kandidira, da traži vlast kako bi na najbolji mogući način ispunio obaveze. <clears throat> Nakon toga od Ebu Musa el radi radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao ušao sam kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sa dvojicom sa dvojicom svojih amidžića. Jedan od njih reče Allahu poslanice, dadni nam dio vlasti koji ti je Allah dao, a drugi reče slično tome, poslanik sallallahu alejhi ve reče mi tako nam Allaha, ne dajemo vlast nikome koji traži ili nekome ko nastoji da je dobije. Allahu poslanik alaih salatu wasalam, došli su mu ljudi i kažu želimo vlast, to daj da mi budemo neko na nekom odgovornom mjestu. Kaže Allahu poslanik, tako mi Allah, mi to ne dajemo onima koji to traži. Svakako u jednom vremenu, ambijentu, eh, kada je bilo kompetentnih osoba koji su bježale, kompetentne, a bježale su zbog odgovornosti. Pa sama činca čovjek dođe i kaže daj mi vlast, to već pokazuje da bi on sutra mogao to zloupotrijebiti. Pa Allah sam kaže mi ne dajemo vlast onome koje traži. Svakako, teško je ovaj hadis preslikati na stanje i vrijeme u kojem mi živimo, jer nisu isti uvjeti. Pa je nemoguće da neko danas kaže, ako vidimo nekog moralnog, kompetentnog insana koji se kandidirao, kaže poslanik je rekao mi to ne dajemo onima koji to traži. U današnje vrijeme može biti obaveza insanu ako zna sebe da je bogobojazan, da je čestit i da je kompetentan. Ovo je najbitnija stvar. Šeul Islam ibn u svojim nekim knjigama kada govori, pa kada ga pitaju ako imamo pobožnog čovjeka, Imamo pobožnog čovjeka i imamo čovjeka koji manje pobožan, ali je kompetentan. Kome ćemo dati vlast? Onome koji je pobožan, ali nije kompetentan, ali pobožan, boji se Boga. imamo čovjeka koji je manje pobožan, boji se Boga, ali je kompetentan. Kaže, svakako onome koji je kompetentan, koji ima, koji ima znači kompetenciju za onim što se od njega traži. Tvoja pobožnost između tebe i tvoga gospodara, to nama ne koristi. Nama treba čovjek koji zna, koji umije, a u svemu tome ima bogobojaznosti koja će ga sačuvati da čini nepravdu drugim ljudima. Pa znači ovaj hadis treba ispravno razumjeti u kojem Allahu poslanik ali e, ljudima je e, uskratio e, davanje vlasti tako što to je važilo za to vrijeme u današnje vrijeme znači imamo e, priliku kada vidimo da se mnogi ljudi poigravaju sa funkcijom, a imamo ljude koji su moralni, koji su bogobojazni, onda takvim ljudima treba kazati, čak može biti vid obavezi da se kandidiraju kako bi šta? ispunili obaveze prema ljudima, e, e, prema onima koji su im e, podređeni. U svakom slučaju, ovo, poglavlje jedno veliko poglavlje. Molim uzvišnog Allah subhanahu da nas učesti na putu istini. Molim ga subhanahu da, da nas učini od onih ljudi koji će preuzete emanete, funkcije, odgovornosti ispunjavati na najbolji mogući način. Na kraju, subhaneke, Allahumma ve bihamdike, ešhedu en la ilaha illa instagfiruke, vojetubu voje tubu